السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان وفقنا للإحسان اللهم اجعل له اللهم اجعله لنا نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين تندلي أنا تفسيري يا سورة الكهف na leo tuko aya ya hamsini na mbili aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa yauma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum fad'uuhum falam yastajibu lahum waj'alna bainahum mawbiqa wa yauma hi wao katika wayauma ni mutaalliqatun bifi'lin mahdhufin taqdiruhu wadhkur lahum dhalika al-yawm kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amwambia bwana mtume sallallahu wa wasallam wakumbushe pindi atakaposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama pili hii wao ni dalili ya kuunganishwa kwa aya mbili ndiyo hii ni aya hamsini na mbili aya hii yaunganishwa na aya iliyotangulia aya ya hamsini na moja aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ma ashhadtuhum samawati wal ardh wala khalqa anfusihim wama kuntu mutakhidha almudhillina ah, abuda Mwenyezi Mungu asema hawakuwashuhudisha wao kuumba mbingu na ardhi wala kuumbwa kwa nafsi zao wala Mwenyezi Mungu hakuwafanya mashetani kuwa ni wasaidizi wake katika kuumba kwa hiyo aya hii ya na moja ya yashiria utwevu wahayamiji sanamu na kila anayeabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala indal khalqi takwin pale mwanzo Mungu alipoumba hawa walikuwa si chochote si lolote aya hii yaunganishwa wa yauma yakulu nadu hii aya mbili yazungumzia mashhad min mashahidi yaumil qiyama kuwapia hawa mijisanamu na kila anayeabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakuwa ni watwevu yaumil qiyama ambao ni yaumul hisab na kuwa hawa la yanfauna bishai'in hawana msaada wowote ule kwa hivyo ni watwevu ni duni inda bad'i alkhalqi na ni watwevu na waduni siku ya kiyama yaumul hisab wa yauma yaqulu nadu hi alyawm ni yaumul qiyama wa yauma yaqulu الضمير في يقول يعود إلى الحق جل جلاله atakayesema nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema na nani khitabu hii muwajjah liman yukhatibu bihi almushrikina يوم القيامه على رؤوس الاشهاد Mwenyezi Mungu awazungumzia washirikina siku ya kiyama na mazungumzo haya ni takrian lahum wa taubikhan wa ta'jizan Mwenyezi Mungu awazungumzia kwa lugha ya kuwasuta ya kuwakemea na ya kuwaajizishia wa yauma yaqulu nadu annidau talabul iqbali linusrati nusrati wash-shafa'a kulingania ni kuitisha msaada na usaidizi wa yauma yaqulu nadu na wakumbushe ewe bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi Mwenyezi Mungu atakaposema siku ya kiyama kuambia washirikina nadu waiteni na hii nadu iko kwa sighatil madhi past tense waiteni ilhali kiyama hakijasimama kwa nini Mwenyezi Mungu atumia sigha ya madhi lidalalati ala ta'jili wuqu'ihi hina idhin hatta kaannahu qad inqadha amruhu iyahum kana kwamba hili jambo lishatokea kiyama hakina shaka na elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko kamili kwa kana kwamba harakishwa kana kwamba kushatokea wa yauma yaqulu nadu min asma'i yawmil qiyamah ni yauma tanazi siku ya kiyama ina majina mingi yaitwa yaumuddin yaumul hisab siku ya mwisho lakini pia yaitwa yauma tanad yauma tanazi siku ya kuitana siku ya kulinganiana kama alivyosema muminu Firaun huyo ni mumin katika kaumu ya Firauni nao ni makibti yaktumu imanahu alwakificha imani yake Mwenyezi Mungu anukuu maneno yake katika surati Ghafir aya mbili pale akiwanasihi watu wake awambia wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma tanad enyi watu wangu enyi makibiti enyi mloghurika na utawala na ufalume wa makri na waogopea siku ya kiyama ambao ni yaumu tanadi siku ya kuitana na ya biyaumi tanadi likathrati nidaati fihi imeitwa siku ya kuitana kwa kukithiri watu wataitana sana kwa sababu ni siku nzito Mwenyezi Mungu atawalingania waja wake wa yauma yakulu nadu shurakai malaika watawalingania wanadamu surati ghafir aya ya kumi innal ladhina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum malaika watawalingania watu wa motoni na Qatada rahimahullah asema almunaduna lahum azzabania malaika wa motoni azzabania watawalingania makafiri la maqtullahi machukivu ya Mwenyezi Mungu akbaru min maqtikum ni makubwa zaidi kuliko mnavochukia nyinyi kwa malaika watawalingania wanadamu tatu wanadamu watalinganiana wao kwa wao hii ni yaumu tanad watu wataitana surati al-a'rafi aya 44 wanada ashabul jannati ashaban nar na watu wa peponi watawalingania watu wa motoni kwa hii yaumul qiyama ni yaumu tanadi ni siku ambayo watu watakuwa wakilinganiana wakiitana wa yauma yaqulu nadu shurakai allazina za'amtum shuraka ni jamu ya sharik moja ni sharik wingi ni shuraka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa adhafa shuraka ilayhi wa yawma yaqulu nadu shurakai washirika wangu kani Mungu anamshirika a hii ni ala zaamihim kwa mujibu ya madai yao mapotofu wa yauma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum az-za'mu ni al-qawlu al-batil sawa'an kana an ta'ammudi al-batil am kana ala su'i i'tiqadin az-za'mu ni madai na maneno ya batil sawasawa mtu amekusudia batil au kwa sababu itikadi yake mbovu hakika Mwenyezi Mungu laysa lahu sharikun fil ardi wala fis sama Mwenyezi Mungu hana mshirika pamoja na yeye si mbinguni si duniani si malakun muqarrab si nabiyun mursal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Ahkaf aya 4 asema qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawati qul waambie e bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam qul ara'aytum je mnawaona waungu mnaoabudu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aruni madha khalaqu min al-ard hebu nionesheni ni sehemu gani katika hii ardhi walioiumba am lahum shirkun fi samawati au wanafungu katika uumbaji wa mbingu tuonesheni hii aruni yuradu bihi ta'jil hili ni swali lisilokuwa na jawabu wapi kuna nani hamna na ni mubalagha fi adami khalqihim shay'a ni mubalagha katika kudhihirisha kuwa hawakuumba lolote am lahum shirkun fi samawati المعنى بل لهم شرك مع الله فيها هي استفهام توبيخي فهو hapa العلامه الفارقه بين المعبود بحق وغيره هي كونه خالقا alama iliyo wazi baina anayeabudiwa kwa haki na ni Mwenyezi Mungu na asokuwa yeye kuwa yeye ni khaliq ni muumba kwa hivyo muumba ameumba mbingu ardhi viliomo kwa hivyo ikiwa wewe watakuabudiwa tuoneshe umeumba nini ikiwa hukuumba wewe nani wewe ni makhluq wewe kiumbe ikiwa wewe ni makhluq lazima umbudu nani sasa muumba jalla jalaluhu aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawati hal khalaqu jibalan hal ajru anharan je wameumba jabali je hii mito wameipasua wao hamna kwa hivyo zote hizi ni dalili kuwa hawakuumba chochote am lahum shirkun fi samawati je wamemsaidia Mwenyezi Mungu kwa chochote kile kala hakuna wa yauma yakulu nadu shurakai alladhina za'amtum wakumbushe siku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoambia leteni waiteni washirika wangu muliodai kibatil duniani kuwa wameumba pamoja na mimi waiteni kwa nini waiteni hii ni siku ya kiyama siku nzito liyanfa'ukum wayukhallisukum min ash-shada'id waiteni wawasaidie wawaokoe na ahwalul qiyama waokoe na moto ulioko mbele yenu hii ni da ni kwa washirikina hii ni da ni ya watu wa motoni kwa hivyo waiteni si hawa ni wasaidizi wenu mlioabudu duniani waiteni leo siku ya kiyama wawasaidie fadauhum falam yastajibu lahum fadauhum hii wakawaita litwamaihim hawa kwa kuwa na hofu ya urongo na hofu hii watakwenda nao mpaka siku ya kiyama siku ambayo pazia ya ghaibu imeondolewa waona moto waona yale yaliyosemwa na mitume kuwa ni reality lakini watawaita falam yastajibu lahum hifadauhum ina alfa jifa harfu fa ni fa utaqibi hii ni dalili ya kuwa watu hawa walikuwa kuona matumaini na wakaomba falam yastajibu lahu alistijaba alkalamu dallu ala sama'i nidai wal akhdhu fil iqbali ala al munadi fi istijaba ni maneno yanayodulisha ya kusikia ulinganizi umeitwa hayo fadauhum wakawaita istijaba ni kuitikia mfano leo ya fulani sema naam ama labbaik hii ndio istijaba hii ndio kuitikia lakini siku hiyo falam yastajibu lahu hawatawaitikia hapa tabayyana lahum khaybatu tamaihim itadhihirika ile tamaa matumaini matarajio yao yamekwenda patupu hakuna kuitikiwa falam yastajibu lahum lianna alhukma walmulka yawma idhin lillah kwa sababu siku hiyo ufalme na hukumu ni wa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna mshirika yoyote atakayefaa wa aina yoyote aliye na uweza wowote na sio chochote hapa duniani siku ya kiyama kuisha wajalna bainahum mawbiqa waja'alna bainahum bainahum ay bainal mushrikina wa shurakaihim baina shirikina na washirika wao ay alabidina abidina wal-ma'budina wenye kuabudu na vilivyoabudiwa na wenye kuabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atajalia baina yao maubika. Hii maubika mufassirin wamefasiri mara tatu. Ibn Abbas radhiallahu anhuma akaifasiri maubika ay mahlakan Anas bin Malik radhiallahu anhu asema ni wadin fi jahannama min qayhin wa damin ni wadi ni bonde katika jahannam la usaha na damu Al-Hasan al-Basri rahimahullah asema maubiqan adawatan wadui baina al والمعبودين بين المشركين وشركائهم لكن القول الراجح موبقا لمهلكا اي محل الهلاك لمحالي فما أنجميه ودليل كتل كتابنا السنة كتل كتاب kitabu ni kauli yake Allah Ta'ala katika surati Shura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema au yubiquhunna bima kasabu yubikuhunna ay yuhlikuhunna wa yughriquhunna bima kasabu ay bima kasabat rukbanuha min adh-dhunub Mwenyezi Mungu anapotaka haya majahazi yanaoolea na kusafiri baharini Mwenyezi Mungu aweza kuyaangamiza na kuyazamisha kwa sababu ya madhambi ya wale waliopanda juu ya majahazi haya kwa hivyo yubikuhunna nini kuangamiza ndo yaja ile kauli ya Ibn Abbas ai mahalla alhalaki na katika sunna ni hadithi iliyopokewa na Muslim عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها نويل وجعلنا بينهم موبقا فمعتقهن أو موبقهن وفايدة hii hadithi ina faida nyingi ndio nikaona nieleze yote Mtume swalla amesema at-tuhuru at-tuhuru al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika sharhi yake ya Muslim akifasiri at ay al-wudu wudu ni shatrul imani asli ya shatr katika lugha ni an-nisf wudu ni nusu ya nini ya imani walhamdulillahi tamla'ul mizana na kusema hili tamko alhamdulillah hizi ni katika azkari subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar ni maneno sahali kutamka lakini hadithi hii mtume atueleza uzito wa vilma hivi asema alhamdulillah tamla'ul mizana yajaza mizani ai lau qudira thawabuha mujassaman lau kama zile thawabu zake zingefanywa kama kitu basi ingejaza nini mizani ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa subhanallahi walhamdulillah na subhanallah walhamdulillah tamlaani hujaza au tamlau ma baina samawati wal ardh hujaza hii fadha iliyopo baina samawi wal hi anga space baina ardhi na mbingu na ni ndefu hivi na vili pajaza pajaza vipi imma bitibari thawabi ama zile thawabu zake pajaza baina samai bil marahi badala ya kusengenya badala ya kusema urongo subhanallah alhamdulillah imma maana yake thawabu za jaza baina samai wal ardh au li'annaha mamlu'atun min al-ayati dallati ala wujudi sifati thubutiyya wa nahfi an-nu'uti salbiyya wallahu a'lam ndani yake zimejaza sifa sema subhanallah walhamdulillah alhamdulillah imejaza sifa za Mwenyezi Mungu anazostahiki subhanallah ni nafi subhanallah ni kwa Mwenyezi Mungu ametakasika na kila nuksan na kila kasoro munazzahun ile subhanallah an kulli nuqsanin na kila kasoro na kila sifa asostahiki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala والصلاه nurun na swala ni nur maana ya kijuu literal meaning ni nuru fil qabri wa dhulumati yawm alqiyama na giza la siku ya kiyama waumini siku ya kiyama yasaa nuruhum baina aidihim wa biaimanihim itakuwa kuna nuru mbele yako unapotembea na ina maana ya kindani kwa nini swala ni nuru annaha tamna'u min al-fahsha'i wa tahdi ila as-sawab inna salata tanha 'anil fahsha'i ile swala nuru ya kuzuia wewe usifanye machafu lakini ikiwa ni swala imekamilika imeswaliwa kwa wakati wake na kwa nguzo zake humkinga yule mwenye kuswali kuingia katika maovu na machafu ndiyo swala ni nuru wasadaqatu burhanun burhan innaha hujjatun ala imani sahibiha ni hoja yule mwenye kutoa ni hoja kwa ana imani kwa sababu munafiki ni bakhili hatoi katika mambo ya kheri au na tabu wasabru dhiyaun na subra ni mwangaza subra ni habsu nafsi amma tatamanna min shahawati ni kuizuia nafsi na shahwa nafsi yapenda shahawat kuzini kulewa ukaizuia na haramu subra ukafanya subra ala ma yashqu alaiha min alibadat kasawm nafsi haipendi kufunga ni toa lakini nzito tasikia njaa wewe utafunga sunna ikifika sanne saa tano tuna ah jua kali bwana nasikia kiu sunna tu usipojikaza na kufanya subra utafanya nini utavunda somo yako utakula tu ah, la yukallifu Allah nafsan illa wusaha bwana jua kali hili bwana paka uwe na subra paka uwe na subra na subra katika almusibati walmihani msiba mtihani umfiliwa umeharibikiwa kikazi ni mgonjwa yataka subra ukiwa na subra wasabru dhiaun subra ni mwangaza walquran na quran maneno Mwenyezi Mungu na alhamdulillah tulohudhuria ni dalili kuwa tuipenda Qur'an tumetoa time yetu baina al-maghrib na ishai kukisikiza kitabu cha Mwenyezi Mungu tukielewe ndiyo kuna fadhila za tilawa alif lam mim alif harf lam harf mim harf ina sababu kubwa lakini zaidi ya hayo ni kuelewa wasoma nini kupata mauidha kujua Mola wako akuongoza wewe vipi ndio hiyo walquranu hujjatun laka ni hoja kwako in amilta bihi lakini ukiifanyia kazi yale uliyojua ukayatekeleza au alaika au itakuwa ni against wewe siku ya kiyama itakupiga vita itakushtaki mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii in a'radta anhu ukiipa mgongo imma kutoisoma kuigura au kuto kuifanyia kazi kisha mtume sasa anasema kullu nasi yaghdu kilugha yaghdu yusbih ukiinuka asubuhi lakini maana yake kila mmoja wetu hapa duniani yasaa wajtahid wa mbio na kwenda mbio hii utaona athari ya amali yako fil akhira sote tunaenda mbio asubuhi kuanzia asubuhi ikiwa ni kazini kwako unkwenda mbio fabai'un nafsahu Mtume sallam hapa atupata taswira ya business deal kuna kuuza na kununua exchange kila mmoja wetu auza nafsi yake na kuna iwab compensation malipo na hii ndiyo kasbi ya amali yako ikiwa umeiuza nafsi yako kwa kheri huyu famu'tiquha ay minan nar utakuwa wewe umeikomboa nafsi yako na naru jahannam ile dili yako ni dili ya khairi tajanabta alharam umefanya amal salih au mubiquha ama umefanya shari utakuwa umeiuza nafsi yako au mubiquha ay muhlikuha bi anba'a wa akhadha sharra an thamaniha in return umepata shari shari ni motoni utakuwa umeangamiza nafsi yako ndio aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema waja'alna bainahum maubiqa ay mahlakan mahallan lilhalaki aya hamsini tatu inayofuatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa wara'al mujrimuna an-nar hii wao ni wao ya yaunganisha waja'alna bainahum mawbita kwa Mwenyezi Mungu atakialia baina almushrikina wa shurakaihim mahalla alhalak hii mahalla alhalaki ni ipi mahali pa kuangamia wara almujrimuna annara moto waraa hii ni ru'ya basharia mwanadamu huona mambo mingi siku moja mtume kwa tabia sallallahu alaihi wasallam baada salati alfajiri auliza masahaba zake kuna mtu ameota chochote ni fasiri ndoto yake akaja sahaba moja akasema mimi nimeota nimekishika kitwa changu kitwa kimekatwa mwili kisha amekishika kitwa mtume akauliza bi ayi ainin raa ameona kwa mato gani wewe kitwa kinkatwa umeota ushika kitwa ameona kwa mato gani ya moyo sasa hapo kwambia ah ameona wameona wameona kwa macho gani hii ni ruya basharia wameona kwa macho yao haya macho kibinadamu eh? na ruya ni wuku'u basari 'ala almar'i kuona kitu ni kwa macho yako umelenga tuseme hii nguzo macho yangu nimeelekea nimeona nguzo mbele yangu physical waraa mujrimuna nara na wahalifu watauona moto hii pia ni kwa sigha ya madhi kama ile wa yauma yakulu nadu na hii waraa watauona na tukasema kiyama ni mustakbal kitasimama hii ni kwa sababu litahaqqiqi wuqu'iha kwa Mwenyezi Mungu ahakikisha athibitisha bila shaka kuwa kitasimama kana kwamba washakiona bilfi'l pili kwa nini iwe ni kwa fi'lu madhi kwa sababu inqalaba al-amru alladhi kana wa'dan ila haqiqa ndio nasema hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa ile ahadi in reality sasa sasa tuambiwa nani ameona moto kwetu sisi lakini sasa siku kiyama itakuwa ni reality iko mbele waraal mujrimuna an-nar watakaoona moto nani ni almujrimuna ni jam'u ya mujrim ha mujrimuna alladhina irtakabu aljaraim kilugha ya kilosema wahalifu criminal mtu mujrim aljaraim uhalifu moja ni jarima nyingi jaraim lakini katika zote hizi ala rasiha alkufru billah dhambi iliyokubwa kabisa kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyopokea Muslim عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم inda Allah dhambi gani ni kubwa zaidi mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu ukamfanya anamshirika hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amekuumba wewe hii ndiyo dhambi iliyokubwa mno waral mujrimuna an-nar hapa kuna vitu vitatu kuna ile ruya basharia na kuna mujrimuna na kuna annar hivi ni vitu vitatu na Qur'ani imekusanya maana mengi kwa ibara fupi kwa nini Mwenyezi Mungu aseme ni mujrimuna hii ni sababu ya li'annahum ajramu kwa nini wauone moto na kuona moto ni nau'u ya adhabu adhabu ilianza nyuma wa yauma yaqulu nadu nyinyi na washirika waleteni tuone mtasaidia wakawa wana hofu wakawaita wasiwasaidie wasiitikie adhabu ya kwanza wewe untegemea influence unitegemea mahali hakuna pili waoneshwa moto hii ni aina ya adhabu psychologically akili yako yaadhibika kwa huu ndio moto kwa mbele yako kabla hujaingia utaanza nini Kitemeka. hii ni adhabu iko mbele yangu waraal mujrimuna nar hapa kuna ru'ya mutabadala almu'azzibu walmu'azzab hawa mujrimuna adhabu yao ni moto kwa hivyo moto ndiyo itakaowa nini itakao itakao wachoma kwa wao wauona moto na moto wawaona wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul furqani aya mbili asema idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban wa zafira moto jahannam ukiwaona kwa mbali tu ukishawaona tena min makanin ba'id watakuwa karibu kwa mbali sami'u laha taghayyuban wa zafira watasikia sauti ya kuchemka na mkoromo wake kwa ukali na hasira zake kwao kana kwamba ule moto wawaambia kuwa ni mustaiddatun limulaqati uko tayari si kama uone moto wa wa waroroma ile miale wasikia sauti kuwa jooni muje nataka kuwachoma mimi subhanallah allahumma najina minan nar waraa almujrimuna an-nar fadannu annahum muwaqi'uha hi fadannu ay ayqanu bimaana al-yaqin idhan huwezi kusema wakadhania lianhum absaru alhaqaiq wa shahidu alwaqi' wa uona moto utasemaje wamedhania hapa yatumika kwa maana ya yaqini na wakawa na yaqini kwamba hapana budi ni wenye kuingia motoni wakawa na yaqini kwa sababu siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Qaf aya 22 asema fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadith hii kashful ghita ni kama kuna kifiniko kika kafunguliwa hii ni tamthili lihusuli liyaqini bishay'i baada inkari wukuiha ni kupatikana kwa yakini ya kitu baada ya kuwa watu wamelikanusha kwa leo kuna hakuna moto hata wakristo wanaosema kuna siku siku ya mwisho wakataa moto aliyekuwa bishop mkubwa wa Anglican Church asema Mwenyezi Mungu ni baba wa mapenzi bwana atachoma vipi watu haiwezekani kuchoma amfanya Mwenyezi Mungu kama baba aliyomtendekeza mtoto wake kuna baadhi ya mababa hamchapi mtoto kabisa hawezi kumchapa ampenda sana akimwona yupigwe yualia yeye labda ni udhaifu fakashafna anka ghitaak hii kashf usnida ila Allah fakashafna aliyefungua nani Mwenyezi Mungu kwa kuwa adhhara laha asbabu husuli yaqin bishawahidi aini yaqin kwa sababu yeye ndiye aliyesababisha ile hali ikawa hivyo ikasimama kiyama kadhihirika moto watu wakaona kwa mato yao wenyewe ndio wasema walaysa alkhabaru kalmuayana kusikia si kama kuona mwenyewe unaweza kuambiwa kuna hivi hivi ukienda kumbe salala urong utaambiwa vituko ukasikia habari ile yazidishi kuna mabwana wamefanya experiment kuna jumba kubwa wakasimama watu watatu waangalia juu wakisema tahamaka kaja watu watu watu pakaja yule mwisho akiuliza kuna nini anasema kuna mtu anjirusha wala kuna mtu alojirusha lakini ni ile uvumi na nyongeza za wanadamu hakuna alojirusha watu wanasimama waangalia juu <laughs> eh wale kuja kila mmoja akawa na habari yake lakini siku kiyama wa moto wako kwa uko mbele watu wauona fabasaruka al hadid hadid ay qawi hii ni hiddatul basar hata hutohitaji miwani kama kina sisi leo utaona vizuri waraa almujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha ay dakhiluha wa waqi'una fiha wakawa na yaqini sababu mwanadamu ajijua mwenyewe duniani amefanya nini kwa wajua wazi ataingia katika moto wa jahannam walam yajidu anha masrifa ay lam yajidu mutahawilan anha wala wasipate pa kukimbilia leo ukifukuzwa uweza kukimbia katoka mji kamwe ukenda zako mji mwingine au kagura nchi kwa sababu una hatari imekukabili lakini siku ile ule moto utakuwa mbele watakuwa na yakini wataingia na hawatakuwa mahali pa kukimbilia aya 54 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد صرفنا التصريف ketika هو النقل من جهه الى اخرى kugurisha kutoka direction moja paka nyingine ndio Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara aya 164 asema watasrifi riyah Mwenyezi Mungu hulekeza ule upepo ukasukuma yale mawingu ya mvua mpaka yakenda mahali anapotaka yeye kisha pakanyesha hii ni maana ya tasrif katika lugha lakini hapa walaqad sarafna ni kinaya عن التبيين بمختلف البيان ومتنوعه ni kule kubainishwa tena kwa mbinu na kwa staili tofauti tofauti ولقد صرفنا في هذا القرآن أي رددنا وكثرنا tasrif al-amsali bi'ibarat mukhtalifatin wa asaliba mutanawwi'atin fi hadha al-Qur'an Mwenyezi Mungu utaona zipo aya zimeripitiwa ripitiwa fabi ayi ala'i rabbikuma utaona imeripitiwa walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min utaona imeripitiwa hii ni mbinu pia kuna mifano mingi zote hizi kwa ajili yako wewe mwanadamu uzingatie uwaidhike walaqad sarrafna fi hadha alquran ukiangalia qurani utaona ndani yake kuna qissa cha kaumu waliotangulia kule kuangamizwa kwao hii ni ibra ndani yake kuna zajrun kuna makemeo kwa mkifanya kama hawa Mungu atawadhibu atawaangamiza pia ziko zile zilizofafanua dalailu rububia afala yanzuruna ila al-ibili khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at zote hizi Mwenyezi Mungu afafanua ni bayan ya uungu wake walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani kwa hakika tumeeleza na kufafanua katika hii Qur'ani linnasi annas ni ismun amun watu katika watu kuna Qasim kuna Muhammad lakini ukisema annas watu hii ni am jumla kila atakayefikiwa na hii Qur'ani tangu wakati wa mtume mpaka siku ya kiyama tumeikuta tumeisoma sisi hii ni annas lakini hapa katika nas wamekusudiwa nani washirikina kwa dalili mbele yake wakana linsanu akthara shay'in jadala na mwanadamu ni mwingi wa utesi na nini na ubishi ama mumin hana utesi na ubishi na maneno ya nani Mwenyezi Mungu akisikia salimu amri sami'na wa ata'na wa laqad sarafna fi hadha alquran linnasi min kulli mathalin min litabi'idhi min katika kingi kidogo kisha kuna min kulli kulli tufidu alumum kila muradi wake nini alquranu mushtamilun ala ab'adhin min jami'i anwa'il mithal almathal Qur'ani imekusanya mifano yote lakini hii mifano imeelezwa nini kidogo kidogo utaona Nabii Musa na kaumu yake hatukuelezwa kila kitu sehemu ashabul kafi Musa na Al-Khidri hatukuelezwa Al-Khidri anatoka wapi alikuwa wapi jina lake aitwa nani ah. ingesto isingetosha Qur'an ina mifano mingi lakini ile mifano inachukuliwa nini pat pat sehemu sehemu ndo min kulli mathal na al-mathal huwa al-qawlu al-gharibu as-sa'iru fil afaqi hii mifano kuna maneno yahitaji ni mazito yahitaji kupigiwa mfano ili sisi kama wanadamu tuelewe na utaona za Qur'ani kumepigwa mifano mingi lakini mimi nitadondoa mifano mitatu kwanza suratul baqara 26 ان الله la يستحي an يضرب مثلا ma بعوضه Mungu apiga mfano wa mbu kwa sababu walisema ah kwa nini Mwenyezi Mungu apiga mfano kuhusu mbu wa yaslubu mudhubabu shay'an la yastanqidhu vile vyakula vikiwekwa kwa ile miji sanamu huja nani pale mzi akachukua yule sanamu aweza kumzuia kitukue haki yake sasa muumba mtu mwenyewe ajitetei kwa Mungu akipiga mifano ya nzi ya mbu au mdogo kuliko mbu Mungu haoni haya atupigia mfano sisi tupate kuelewa mfano wa pili mathalul ladhina takhadhu min duni llahi awliya kamathali al-ankabuti ittakhadha baytan wa inna awhana albuyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun suratul ankabut 41 Mungu apiga mfano ya wale wanaotegemea sanamu waona masanamu wa wafaa apiga mfano nyumba ya buibui faida aona ni nyumba yamsaidia nini ni nyuzi tu haifali chochote kwa pia ile ibada kwa ushirikina haina msaada wote mfano wa tatu suratul jumaa aya ya tano mathalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara mfano wa mayahudi waliopewa taurati wakalazimishwa wakitekeleze kivitendo katika maisha yake wasikifuati ni kama mfano wa punda aliobebeshwa vitabu ajua kama ni vitabu aona ni mzigo wala haelewi yaliyomo ndani ya kitabu kile hii ni mifano Mungu apiga watu waelewe na lengo nini lengo wanadamu wazingatie watafakari wa waidhike surati al-hashr moja watilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun hii ni mifano. Mungu amewapigia watu ili watafakari, wazingatie. Lakini wanaozingatia ni wale ambao wamjuao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Ankabut aya 43 wa tilka lamthalu nadribuha linnasi wama ya'qiluha illa alalimuna hawaelewi ila wanaomjua Mwenyezi Mungu aya zake na sheria zake ndio wanaofaidika katika mifano hii ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا na mwanadamu ni mwingi wa utesi na ubishi akthara shay'in shay ni ismu mufrad shay ni moja nyingi ni ashya lakini hapa imetumika kwa umum kwa sababu kuna idhafa ya ya ismu tafdhil akthara mwingi ndio maana yafasiriwa mwanadamu ni mwingi wa utesi wa kana al-insanu akthara shay'in jadala hiyo tokana aljidal na hii ni khuluq imma ndani yake ni khuluq dhamim ambao Uislamu umeikemea ambao iko kwa washirikina tukasema muradi wao wamekusudiwa katika wanadamu ni washirikina kwa sababu wakana linsanu akthara shay'in jadala mwingi wa ubishi na utesi lengo ni nini lengo ni kuziba haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Kahfi aya asema wayujadilu alladhina kafaru bilbatil liyudhibu bihi alhaq waliokufuru wakijadiliana wakibishana wabishana kwa urongo ili kuvunja haki huu ni mjadala mbaya tena tasa usiopelekea mwanadamu kwa uongofu kwa sababu lengo itakapokuwa ataka yeye batili ishinde haangalii haki haangalii hoja atatumia mbinu zozote ili yeye ashinde ni kama debate na katika hii jidal kuna mahmud ile nzuri surati hud aya 74 75 falamma dhahaba an ibrahim ar-raw'u وجاءته البشرى يجادلنا fi qaumi lut ان ibrahima la halimun منيب نبي ابراهيم Ibrahim السلام alijiwa na wageni kwa ukarimu wake akawaletea nyama choma nyama ya ndama mchanga ni wageni na ikramu kwa wageni alipowekea wale wageni hawakula akaogopa zama hizo kama uadui mimi namkaribisha mtu hakula kama wewe karibu taki chakula chako si urafiki ni nani ni uadui akaogopa wale malaika wakamtuza kwa sisi si watu ni malaika malaika hawali hawanwi na wametumwa pale kumpa bishara kazi yao ni mbili wampe bishara atazaa mtoto Ishaq na wakamwambia wametumwa waangamize nani kaumu kwa sababu walikuja kwa sura ya kibinadamu ndio walipoingia kwa kaumu mkia akapiga habari eh wakuja mabarobaro hapa kisasa sawa very handsome alipojua hivi falamma dhahaba an ibrahim ar ilipomondokea ile hofu na uoga wajaatuhu albushra ikamjia ile bishara kuwa kabashiriwa atazaa mtoto Ishaq tena kwa mke wake yule yupi Sara Hajara meza Ismail Sara kashangaa mimi kuwa mzee mtasa na mume mwenyewe ni mzee ilijogoo lishazeeka tena lakini ni amri ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yujadiluna fi qaumi lut ona aliendelea kuwajadili malaika juu ya nani qaumu lut alipoambiwa wataangamizwa kwa wanawasiwasi je nabii lut je waumini kaanza kuwajadili lakini mjadala wa wa uzuri inna ibrahima la halimun awahum munib Mungu akamsifu nabii Ibrahim ni mwingi wa upole mwingi wa kunyenyekea kumnyenyekea Mola wake tena mwenye kurejesha mambo yake yote kwa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah leo tutakoma hapa baada ya kutafsiri aya tatu aya hamsini na mbili aya hamsini na tatu na aya hamsini na nne katika suratul kafi na hii ni darasa litakuwa kila wiki mara moja kila wiki itakuwa siku ya Jumanne inshallah tulohudhuria na wale ambao hawajui tuwajulishe inshallah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار العرج الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من تحيلهم ومكرهم ومكائدهم اللهم اطفئ نار عداوتهم اللهم لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فإنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين